ننتقل إلى الحديث الذي يليه يقول رحمه الله الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمن في تنحره وترجله وطهوره وفي شأنه كله هذا الحديث أورده المؤلف هنا في باب الطهارة لبيان أن السنة في الوضوء أو في الطهارة أن يبدأ بغسل ميامنه فقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله المقصود بالتنعل لبس النعل وقولها وترجله وترجله المقصود بالترجل تسريح الشعر ومشطه وقولها وطهور المقصود به الوضوء وأيضا الغسل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بميامنه في الوضوء كما في الأحاديث السابقة وثبت أيضا uh, le të kalojmë tek hadithi që vjen më pas hadithi 9 nga Aisha Allahu qoftë i kënaqur me të nëna e besimtarëve thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pëlqente e preferonte përdorimin e të djathës në veshjen pra në veshjen e shapkave pra e shapkave në krehjen e flokëve kur pastrohej si dhe në të gjitha çështjet dhe punët e tij të mira. Uh, autori i librit Allahu e mëshiroft e ka transmetuar e ka sjell këtë hadith në kapitullin e pastrimit për të treguar që uh, në abdes pra gjatë pastrimit fillohet dhe pëlqehet që të fillohet me anën e djathtë, pra me të djathtën. Pra në fjalën e Aishës ku thotë e pëlqente pejgamberi selam përdorimin e të djathtës, në mbathjen e shapkave, pra në veshjen e shapkave, këpucëve apo gjithçka që vishet në këmbë, në ë krehjen e flokëve, pra në krehjen dhe pas, dhe shpupuritjen e, e flokëve, domethënë në rregullimin e flokëve dhe kur pastrohej me pastrim këtu është për qëllim qoftë abdesi dhe qoftë gusli. Dhe ka ardhur domethënë që pejgamberi selam fillonte qoftë në abdesin e tij dhe qoftë në guslin e tij me larjen e të djathtës përpara së majtës, siç e shpjegojnë uh, disa nga nga gratë e tij, që pejgamberi selam lante në fillim gjysmën e djathtë dhe vendet e abdesit në to dhe pastaj gjysmën e majtë të trupit të tij. Naam. Wa qawluha wa fi sha'nihi kulli أي في جميع أحواله وهذا عام مخصوص يعني قولها في شأنه كله هذا لفظ عام ولكنه قد دخله التخصيص لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل بشماله آه، أو يباشر بشماله بعض الأمور ويبدأ بشماله بعض الأمور كما ثبت في حديث أنس عند الحاكم قال من السنة إذا دخل الرجل المسجد أن أن يبدأ برجله اليمنى وإذا خرج أن يبدأ برجله اليسرى وقاس العلماء على ذلك دخول الخلاء والخروج منه فقالوا ينبغي أن يبدأ إذا دخل برجله اليسرى وإذا خرج برجله اليمنى لأنه سيدخل في مكان تحضره الشياطين استحب بعض العلماء هذا ولا يوجد دليل على ذلك لكنه استحباب من بعض العلماء ويقول الإمام النووي عليه رحمة الله قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدهما استحب فيه التياسر يعني يقول أن قاعدة الشرع التي دلت عليها الأدلة أنه يستحب أن يبدأ الإنسان باليمين في كل ما ما كان من باب التكريم والتزيين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بميامنه في الوضوء وما كان بضدهما استحب فيه التياسر وسبق المثال على هذا في دخول المسجد والخروج منه لأنه عند دخوله للمسجد يدخل إلى بيت من بيوت الله لأداء طاعة فينبغي أن يبدأ فيه بالدخول باليمين كما دل عليه حديث أنس إذا خرج سيخرج من مكان أو من بقعة هي أحب البقاع إلى الله أو من أحب البقاع إلى الله فيخرج برجله اليسرى ويقاس عليه ما كان nahwan min zalik. Naam. Uh, më pas fjala e saj Allahu qoftë i kënaqur me të si dhe në të gjitha punët e e e tjera pra të tij të mira. Kjo është një shprehje që quhet amun makhsus, domethënë diçka e përgjithshme, por e kufizuar. Sepse siç ka ardhur në hadithin në shumë hadithe dhe ndër to hadithi i Enesit, siç e transmeton Imam Hakimi Allahu e mëshiroft, kur të hyj thot teksti i hadithit dikush prej jush në xhami, le të hyj me këmën e djathtë dhe kur të dal prej saj le të dal me le të dal me këmën e majtë. Dhe e, duke bërë qiyas pra duke bërë analogji dijetarët me këtë hadith, kanë thënë që është e pëlqyeshme që edhe kur hyn në banjo të hyhet me këmën e majtë dhe të dilet me këmën e djathtë. sepse po hyn në një vend në vendin e shejtanëve dhe të xhindëve dhe të dilet me këmbën e djathtë prej saj. Pra kjo është e pëlqyeshme dhe nuk ka argument të drejtpërdrejtë, por është një kijas, një analogji që bëjnë dijetarët me hadithin e Enesit. Pra sepse ti kur po hyn në xhami, po hyn në vendin më të pastër dhe më të dashur të Allahut në tokë dhe po del prej tij për në dynja, domethënë për në dhe për këtë Imam Nawawi ka thënë baza e është bazë prej bazave sheriatit që pëlqehet që çdo gjë e mirë, e pastër, e bukur, e nderuar dhe respektuar të fillohet me të me të djathtën dhe çdo gjë tjetër që është e kundërta e kësaj, pra që është e ulët e papastër të bëhet me të majtën. Pra duke u argumentuar dhe ky dijetar me hadithin e Enesit, مؤكدا وإن بدا إنسان بغسل أعضائه اليسرى فيجزئه الوضوء ولكنه ترك الأفضل فهذا الحديث والأحاديث السابقة تدل على أن السنة هي البداء بالأعضاء اليمنى في الوضوء بل وفي كل ما كان من باب التكريم أسأل الله عز وجل ë mëse i sigurt pra tepër i sigurt dhe i përforcuar. Edhe nëse robi dhe nëse robi fillon domethënë që të lajë gjymtyrët e tij të majta, abdesi i tij është i saktë dhe i pranueshëm, por ky ka lënë atë çka është më e mira dhe më e shpërblyera. Pra, siç e thamë pra në këtë hadith, në këtë hadithin e 9 dhe hadithin e 8, tregohet se syneti pra tradita e pejgamberit selam është që të fillohet në abdes e në gjitha punët e nderuara të shpërblyera të respektuara me të djathtën me kaq po e mbyllim mësimin e sotëm lusim Allahun e lartësuar që të na japi dhe të na furnizojë me dije të dobishme dhe punë të mira dhe të na furnizojë të na japi sinqeritet në fjalë dhe në vepra ai është që ka mundësi për çdo gjë dhe i plotfuqishëm mbi të falënderimet janë për Allahun dhe salavatet mbi pejgamberin e selam Vazhdojmë me pyetjet, na ka ardhur një pyetje e vetme për këtë natë. Sual awal pyet pyetësi i vetëm për sot thotë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh i nderuar. Shumë vëllezër muslimanë i kanë punësuar gratë e tyre në restorante ku shitet alkool dhe ka përzierje me burra dhe disa të tjerë i lejojnë të punojnë në shtëpitë e qafirave si në Itali në Europë duke qenë të pashoqëruara me burrat e tyre dhe të pambuluara dhe gjithashtu burrat e tyre përdorin paratë e tyre pra të këtyre bashkëshorteve që përfitojnë ato për të gjitha nevojat e tyre. Çfarë gjykimi ka për këtë dhe a kanë përgjegjësi burrat për këtë vepër? Allahu ju shpërbleftë me të mira dhe ju dhëntë sukses gjatë gjithë jetës tuaj. Hedha Sa'ilun yaqul Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Al-Fadil يبيحون ويؤذنون يأذنون لنسائهم أن يشتغلن في بيوت الكفار كمثلا في إيطاليا وفي أوروبا بصفة عامة وهن يذهبن إلى محل آه، إلى أماكن العمل بغير صحبة آه، الرجال ومتبرجات وهؤلاء الرجال يستعملون مكاسب نسائهم التي ذكرنا يعني أحوالها فما الحكم على ذلك على استعمال هذه الأموال وهل لهؤلاء رجال مسؤولية أمام الله لهذا الفعل أثبكم الله وحياكم الله نعم الله المستعان هذا الأمر يعد أمرا منكرا الله سبحانه وتعالى يقول لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكم وهو خطاب لجميع النساء وقفن في بيوتكن فالمرأة مأمورة بالقرار في بيتها والنبي عليه الصلاة والسلام جعلها مسؤولة وراعية في بيتها قال عليه الصلاة والسلام المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها في بيت زوجها تلك هي رعايتها وذاك هو المكان الذي تكون فيه مسؤولة على من تحت يدها أما خروجها هنا وهناك فهذا أمر منكر وأمر محرم لا سيما إذا كانت تعمل في أماكن مختلطة بين الرجال والنساء والأدهى من ذلك والأمر أن تنتقل من دولة إلى أخرى للعمل في بلد الكفار وهي متبرجة وعند كفار غير مؤتمنين فالأمر يزداد سوءا أكثر وأكثر فسفرها محرم وسفرها بدون محرم أيضا ممتر آخر وعملها عند كفار منكر ثالث وتبرجها منكر رابع فهي عدة منكرات وبناء على هذا فإن ما تكتسبه من مال دينه ودنياه والأرزاق بيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم اتق يقول اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته أي الرزق الحلال لا ينال إلا بطاعة الله سبحانه فمن اتقى الله وأطاع الله يسر الله له الرزق الحلال فلا يجوز ل الرجال أن يأذنوا لنسائهم في مثل هذه الأعمال ولا يجوز للمرأة أن تعمل في مثل هذه الأعمال وعلى الجميع أن يتقوا الله وأن يعلموا أن تلك المكاسب محرمة لا يجوز إنفاقها لا في مصلحة المرأة نفسها ولا في مصلحة زوجها وأولادها نعم Uh, kjo çështje pra që përmend pyetësi pra puna kjo punë që veprojnë këto gra është e urryer. Për këtë Allahu i lartësuar thot në Kur'anin Fisnik dhe qëndroni pra në shtëpia tuaja dhe mos shfaqni bukuritë e tuaja, bukuritë tuaja deri në fund të të ajetit, siç i shfaqnin në kohën e xhahilijetit. Dhe thot pejgamberi alejhi selam në fundin e hadithit të gjatë dhe gruaja është bareshë dhe përgjegjëse për kopenë e saj në shtëpinë e burrit të saj. Fakti që këto gra, kjo grua apo këto gra dalin nga shtëpitë me vend e pa vend këtu apo aty, ky Kjo është një vepër e urryer dhe është një gjynah. Dhe fakti që ato dalin pra jashtë vendeve islame pra në në Evropë për tek qafirat, pra udhtojnë për ato vende, ky është një gjynah i dytë. Sepse qafirat janë njerëz që nuk janë të besueshëm. Edhe vendet e kufrit nuk janë vende që duhet të udhtojë myslimani në to. Fakti që ato dalin të zbuluara, ky është një gjynah i tretë. Fakti që ato dalin të pashoqëruara pra nga burrat dhe punojnë nëpër shtëpiat e tyre dhe në vende ku ka haram dhe përzierje, ky është një gjynah i katërt. Pra këtu ka disa ndalesa. Dhe duke qenë që këto gra domethënë bien në të gjitha këto ndalesa që përmendëm dhe të tjera si këto, atëherë kjo tregon se kjo pasuri e fituar është haram. Pra as ajo nuk bën që ta përdori atë, dhe as bashkëshorti i saj nuk bën që ta përdori atë. Dhe kush friksohet nga varfëria, ë duhet t'i mjaftojë atij fjala e Allahut të lartësuar i cili thot në këto ajete Ue men jetevekkel alallahi fehuve hasbuhu dhe ai i cili i mbështetet Allahut, ai i mjafton, është i mjaftushëm për të dhe ai i cili i friksohet Allahut me sinceritet, Allahu do t'i japi atij rrugëzgjidhje në të gjitha problemet. Gjithashtu thuhet në hadithin e pejgamberit alejhi selam, mbështetju Allahut dhe ai do të mjaftojë, dhe nuk arrihet pra bereqeti nuk arrihet furnizimi në kundërshtimin dhe në mëkatimin karshi Allahut të lartësuar. Prandaj domethënë këto gra duhet që të heqin dorë nga këto punë dhe nga këto gjynahe që u përmendën gjatë pyetjes dhe burrat e tyre janë përgjegjës për gratë e tyre dhe për pasurinë që ato sjellin domethënë edhe përfitojnë duke kryer këto gjunahe që u përmendën Allahut i kërkojmë ndihmë dhe tek ai kërkojmë strehim Naam Barak Allahu fikum ahsen Allahu ilejkum shejhana Ue fikum barak, hafidhekum Allah